उन्हनि खां सवाइ ॿियो को तोखा मोकल न घुरंदो जेकी अलाह ऐं क़यामत जे ॾींहं खे न मञींदा आहिनि ऐं संदियुनि दिलनि में शक पयल आहिनि पोइ उहे पंहिंजे शक में हैरान आहिनि